sciencistoi creis vivantan estulon. Antau quelcae tagoi, la prestigio revuo Nature publicigis exterordinaran informon. Sciencistoi en Cambridgeo creis vivantan estulon. La unua vivanta ulo creita de la homo ne estas homo, nec planto, nec besto, sed simpla bacterio tio tamen ne forprenas la mirindetson de la faritajo. Post du iaroi da studoi, productigis tute arte farita bacterio la unua vivanta estulo cun cent procentoi e la dono A construita en laboratorio. Dono A de oxi ribonuclea acido Estas longega sinsecvo de combinoi de quar moleculoi en ciu celo de vivanta corpo, cae gi determinas la genetican structuron de la concerna vivulo. Ciu individuo hava sian propran genetican determinon, ciu functiigas la tutan corpon per productado de specifai proteinoi. Ciu geno estas sin sequo da moleculae codoi en DONOA, quiu productas specifan aminoacidon. Proteinoi consistas el aro da aminoacidoi. La creita bacterio appartenas al grupo de bacterioi similae al Escherichia coli, quiu estas normale cae abunde trovata en la grundo cae en la homa intesto. Cion faris las sciencistoi? ili computile analisis la tutan genetican structuron de Escherichia coli, quiu consistas el milionoi da codoi, cae modifis dec hoc mil codoin, quiuin ili consideris ne necessai nova bacterio. Tio radicale changes la codaron, tiel che la nova bacterio estas tutte nova estulo, al nomata sin sesdec unu. La novajo estas que dis nun oni nur successis copii genaron existantan en la naturo. Nun oni creis tute originalan genaron. La nova el trovo certe al portos perspectivo perspectivoin al plurai branchoi de scienzo. Oni antau vidas exemple che oni trovos solvoin relate al geneticae malsanoi cae defendado de la homa corpo contra o certa virusoi. Anca o la natur media in studoin, di povas favori per creado de bacterioi, quiui povos purigi la aquon. En la iaro 1997, la clonado de chafino doli scuis la mondon, ci estis vere exterordinara attingo. Sed tiam, la scientisto simple copiis beston ili usis la celon el mam glando de unu shafino qui es nucleo qui es situas la genetica materialo estis enmetita en ovolon de alia shafino crescis en la ventro de tria shafino ido tutte egala alla unua shafino la nova scienza successo estas granda pasho antaven, char oni inventis novan vivantan estulon. La novajo ne furoras en la gazetaro cae televido, same kiel ocasis kiam doli nascigis, eble protio che chafino estas pli charma ol bacterio, au eble protio che la scienzo pasas lasta tempe per tiom largiai pasoi che iam ne estas tempo por granda miro.